miss a Look at you girl, ang ganda-ganda mo The way you smile makes me high Parang iba na to Iba na, nararamdaman Iba na, nararamdaman You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ang iyong mga tingin Iba na, nararamdaman Iba bakit napaka-perpekto? Kitang-kita tila ba wala man lang kahit isang depekto Besto, kahit anong angulo Baka pwede kang makunan personal kahit isang litrato mo Pampakalma lang kasi nga alam mo bang Pag di ka nakikita ay tumataas pagkahibang ko Tindi mo, ganda mo, ngiti ka nga ulit Para naman buhay ang araw ko Para bang walang makakahigit Panis lahat kahit sino pang makita ko Shit, ikaw ang pinakabet Baka pwede kang maget Kundi man ayos lang basta makita ka sa net Tipong pag kagising sarap agad sa feel feeling Tamang tingin sa pic mo kahit yun ka lang kapiling Di bali nang maging kung ano man ang isipin Kung ikaw naman ang makikita ko sa aking pagising Look at you girl, ang ganda-ganda mo The way you smile makes me high, parang iba na to Iba na, nararamdaman Iba na, nararamdaman You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ang iyong mga tingin Iba na, nararamdaman Iba na, just wanna say something for you You know the boys out there may gusto na sa'yo Hindi mo matatanggi ang kagandahan Mo lalo pagka naglabas ka pa ng larawan Kumbaga sa ulam ikaw yung aking favorite Kahit anong damit sa'yo ay fit na fit Parang malabong nga lang Kumakanta ka ba baka pwede kita na makapit Minsan pwede bang makita ka Kung may pagkakataon ay lalapitan ka Kung makapagbigay lang ng regalo Kasi pag nangyari ako, kompleto na ako napansin Yung ugali mo sa akin ang nagdingding Iba na, nakakamdaman Iba na, nakakamdaman Wow, wow, sana naman Huwag ka sana magbabago Dahil malabo ka nang mapalitan Look at you girl, ang ganda-ganda mo The way you smile makes me high Parang iba na to Iba na, nararamdaman Iba na the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ang iyong mga tingin Iba na nararamdaman Iba na nararamdaman Oh stop Tama scroll down, scroll up Hintayin ko lang mag-pop Yung pic mo Automatically heart reaction, baby Whoa, pa Napauna na Dahil irisi pag nag-selfie ka Ang ganda mo oh, oh, oh personal Pati na rin sa social media din Ikaw yung dalagang Pilipina Na inaabangan ng iba Sa IG, sa FB O kahit saan man yan Baby, baby Di ko na alam ang gagawin Baby, baby Gusto kitang ipagdamo trip Kaso hindi nga pwede kasi ang dami nagkakagusto sa'yo Tanging ilim Girl, ang ganda ganda mo The way you smile makes me high Parang iba ito Iba na Nararamdaman Iba na Nararamdaman You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin Ang iyong mga tingin Iba na Nararamdaman Iba na Nararamdaman Look at you girl, ang ganda-ganda mo The way you smile makes me high Parang iba na to Iba na Nararamdaman Iba na Nararamdaman You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ang iyong mga tingin Iba na nararamdaman Iba na nararamdaman Solstice